Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Ni siku nyingine tena msikilizaji wa Fema Radio Show tunakutana hapa uh, tukizungumza masuala ya vijana kwa takriban dakika 30 uh, ah, utakuwa nami mtangazaji wako Rebecca Giumi. Kila wiki nakwambia Fema Radio Show ni kazi nzuri kabisa kutoka kwetu Femina tukishirikiana na Best Dialogue Ansaf pamoja na ACT. Kwa takriban wiki tatu sasa tumekuwa tukizungumza kuhusiana na masuala ya kilimo, tukiangalia umuhimu wa vijana kuwa kwenye vikundi vya kilimo, na leo basi ndani ya Fema Radio Show nafikiri nitakuwa nazungumza swala ambalo ni muhimu sana, ni jinsi gani basi unaweza ukaanzisha kikundi cha vijana cha kilimo, na nitakuwa na mambo mengi sana pamoja na reporters wangu ambao wako kwenye sehemu tofauti tofauti, uh, tayari kabisa kwa ajili ya kuhoji watu ambao nao kwenye Fema Radio Show. Nitakuwa na Jipange eh, kijana ambaye ana story, lakini pia Jembe, mtaalamu ambaye atatuambia mambo mengi sana kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo. Kwa kuanza basi, uh, tukutane na ripota wangu wa kwanza Kelvin Salema akitokea Moshi, Kilimanjaro. Yeye amefanya kazi nzuri kabisa ya kuzunguka kwenye sehemu tofauti tofauti za Moshi kuuliza wananchi maoni yao, wanafikiri ni kwa nini vijana hawana mwamko wa kuanzisha vikundi. Kevin Salema, karibu utufungulie Fema Radio Show. Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, huyo alikuwa ni Kevin Salema akifanya kazi nzuri kabisa ya kuwaoji wananchi tofauti tofauti maoni yao. Wewe pia msikilizaji, unaweza kutuma maoni yako kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza, lakini swali letu la leo uh, la kwenye maoni ya wananchi, kwa nini vijana hawana mwamko wa kuanzisha vikundi? Na ni rahisi sana, andika neno redio, acha nafasi, tuandikie maoni yako, kisha tuma kisha yatume kwenda kwenye namba 753 003001. Na muda huu hapa basi bado niko na Kelvin, lakini ya uh, time hapa anamleta Jipange ndani ya Fema Radio Show, kijana ambaye ana story ya mfano kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo hapa. Uh, Kelvin, karibu tena ukituletea Jipange wa Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange. Jipange. Jipange. Funguka shambani, peta maishani. Funguka shambani, peta maishani. Funguka shambani, peta maishani. shambani peta maishani. Jipange. Unasikiliza Fema Radio Show. Asante sana ripota wangu Kelvin kwa kazi nzuri kabisa ya kumwoji Jipange wa leo. Msikilizaji wa Fema Radio Show, muda huu hapa twende tukamsikilize rafiki yetu Bwanaishi. Ah, anasema kila wiki Bwanaishi anatufundisha lakini pia anatuburudisha kupitia segment yake. Tumsikilize Bwanaishi alafu tutarudi tena hapa ndani ya studio. Fema Radio Show. Radio Show. Ruka juu. Hey! yani kama maswala ya uongozi ndo hivi, mimi nitaachia ngazi, sababu ni yani imepitiliza. Kila kukicha ni malalamiko tu, wana, wana kikundi wanalalamika kuhusu mgao mgao wa mbolea. Kila siku mbolea zikija, wanalalamika kuhusu mgao wa mbolea. Hili tatizo linatoka wapi? Idadi ya wanakikundi inajulikana, idadi ya mifuko ya mbolea inayokuja inajulikana. Sasa tatizo liko wapi? Tunakosea wapi? ngoja nianze kuperuzi humu kwenye haya mafaili ili nijue mbichi na mbivu, na nijue je, yaliyomo yamo, ili nijue nianzie wapi na nimalizie wapi. Haya, faili hili la kwanza, sawa. Hawa na wafa, sawa, wapo sahihi hapa, sawa, hapa, sawa sawa sawa. Ah, haya majina mengine yanatoka wapi haya? Moja, mbili, tatu, ah, yanatoka wapi? na hawa vijana nawafahamu, si hawa vijana wa pale kijiweni, na niliwaambia toka mwanzo mjiunga kwenye kikundi, hawataki. Sasa inakuwaje na wao wanapata mbolea? Inakuwaje kuwaje wanapata mbolea eh? Halafu mwenye, katibu katibu saini yake iko hapa, ina maana amesaini ili wao wapate mbolea. Wanapata mbolea kwa misingi gani? Ngoja nimwendee hewani huyu katibu anieleze kinagaubaga kuliko ni hawa vijana wa kijiweni wanapata mbolea za kikundi. Alafu juzi nimewaona pale wanauza hizo mbolea pale mitaani kwa watu wengine. Tena mimi nilijiuliza hizi mbolea wanauza wanapata wapi? Kumbe katibu anahusika. Pumbavu. Hey, katibu unaongea na mwenyekiti wa kikundi. Sasa katibu, hiyo tabia yako ya kuzungukana zungukana, leo umezunguka huku, umezunguka umeitoa wapi? Unasema uelewi swala la mbolea. Wanakikundi kila siku wanalalamika, kumbe wao unajua siri. Hey, haya majina hewa ya kwenye, ya, majina hewa haya ya kwenye kikundi wewe umeyatoa wapi? Na sahihi yako nimeiona hapa. Unasema ulikuwa una shida ya hela ukawauzia hao ili upate hela. Aya, hivi wewe akili yako inakutosha kweli? Sasa nakwambia hivi. Ah, naomba naomba nisikilize, nakwambia hivi nakupa onyo la mwisho na karipio kali la mwisho, na iwe mwanzo na mwisho. Ukirudia tena upuzi wako unaofanya, nitakumbua mbele ya wanachama, mbele ya wanakikundi, alafu tunakupiga chini live. Acha upuzi wako. Aya, ehe, wewe wapi wewe? Nakuuliza wewe wapi? Sitaki malumbano na wewe, toka hapa. Ah kesho Yes, baada ya kumsikiliza Bwana Ishi natumaini utakuwa umeelimika lakini pia umeburudika msikilizaji. Uh, time hapa tukutane na ripota wangu wa pili anaitwa Eva Eliamini yeye anatokea Bangata Arusha, na yeye basi anamleta Jembe Jembeni wa Fema Radio Show, na kama ufahamu basi Jembe Jembeni ni yule mtaalamu ambaye anakuwa na nondo nyingi sana kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo, na leo basi tunazungumza ni jinsi gani unaweza ukaanzisha kikundi cha vijana. Tukutane na Eva akituletea Jembe Jembeni wa Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show, Jembe Jembeni. Jembe Jembeni. Jembe jembeni. Jembe jembeni. Jembe jembeni. Jembe Jembeni, Fema Club na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Asante sana Eva kwa kuamoji mwoji jembe jembeni wetu wa leo ndani ya Fema Radio Show. Msikilizaji wa Fema Radio Show, time hii hapa tunaenda kupata burudani, na kama kawaida nakuambia Fema Radio Show ni burudani pamoja na elimu. Tuende tumsikilize Naila akishirikiana na Davido ah, kutoka Nigeria, wanakuambia Elena. Triple MG. Hello, and my Davido. Celeb pop up on the video. If your body na elele, eh, my body na wire. If my body na elele, eh, I be the one you require. Oh yeah, ele for me, that's it for me. Let them know say that you happy for this. And ele for me, that's it for me. Let them know say your body elele. If your body na wire, I could be your supplier. Ole, ole, ole. If your body na wire, then I could be your supplier. Hello, Mr. Wire. What is your heart desire? I'm ready to flex. What is your name? Me, I be a man, Naira. There is no need to holla. I no come for your Naira. Just LA for me, LA for me. Then I will be your supplier. If your body go, then my body go. It go be like ready go. Oh, baby, what I go. If your body go, then my body go. It go be like ready go baby, ikwetego, ikwetego. Eh. If your body na elele, my body na wire. If my body na elele, I be the one you require. Oh yeah, ele for me, that's it for me. Let them know say that you happy for this, and ele for me, that's it for me. Let them know say your body elele. Oh, If your body na wire, I could be your supplier. Oh, If your pussy na wire, then I go be your fire. If your body na la eh. oh you me well well well. Hey, bring it back up over yeah yeah yeah, and it's getting bigger every yeah yeah yeah. Oh yeah, shit, jump, baby girl, I don't wanna take chance with your loving break chance. I'll take it to a break chance. Girl, you give me oxygen, you don't need no apology. We can live in harmony. I'll be your analogy, baby. We go stick like you. Then go take him one by one, We go take him two by two. If your body na elele, my body my wire. If my body na elele, then I will be the one you require. Oh yeah, ele for me, dance it for me. Let them know say that you happy for this. And ele for me, dance it for me. Let them know say your body ele. Oh ele, oh ele, oh ele. If your body na wire, I could be your supplier. Why you got me fire? If your body go, then my body go. It go be like go. Oh baby, what I go? If your body go, then my body go. It go be like go. Oh baby, cuetego, y cuetego. Eh. If your body na elele, my body na wire. If my body na elele, then I be the one you require. Oh yeah, and left for me, that's it for me. Let them know say that you are happy for this, and, and left for me, that's it for me. Let them know say your body Oh oh oh le le le. If your body na wire, I could be your supplier. Ooh, oh, Even if you na wire, I say now you gonna retire. Radio Show. Sema, Sema na Fema msikilizaji wa fema radio show ni muda wa kusema na fema sehemu ambayo unapata nafasi ya kusikia sms yako ikisomwa uliotumia kupitia namba yetu ya 753 lakini kupitia kipengele hiki pia unapata nafasi ya kumjua mshindi wa swali letu la wiki na kwa kwanza basi naomba nisome sms chache uh, kutokana na muda wetu huyu wa kwanza anasema faida ya kilimo cha kikundi ni soko kupatikana kwa urahisi mimi Pius Lukiko kutoka Musoma. Uh, ah, mesi nyingine nasema mkulima akilima peke yake waga anapata mazao kidogo, ila ukiwa kwenye wingi akimaanisha kikundi, mazao yanaongezeka. Ni Bashiru pande za Masasi, Mtwara. Mwingine anasema faida za mkulima kulima katika kikundi ni pamoja na upatikanaji wa taarifa za masoko kwa urahisi, pia hata mikopo hupatikana kwa urahisi. Mimi ni Anderson Kwezi wa Kibaa. Asante sana uh, Anderson, tumepata meseji yako. Uh, huyu uh, mwingine anasema Fema Radio Show, naitwa Chauriku kutoka Kigoma. Uh, mwasema Buhanda, kilimo ni bora zaidi. Nasi nasema sawa kabisa. Uh, ungesema kwanza, mtu akilima kwenye kikundi ni rahisi kupata soko, hujifunza mbinu mbalimbali mbali za kilimo, na sisi tunakubaliana na wewe kabisa. Na meseji ya mwisho hapa anasema, naitwa Juma Maslin kutoka Songea Madaba. Mchango wangu vikundi ni kampani kwa vijana, alafu watu wanavutiwa na ni rahisi kujiunga. Nawapa shavu Fema Radio Show, na sisi tunasema asante sana. Na kwa mshindi wetu wa wiki hii basi si mwingine bali ni Stefan James Katia kutoka Mahembe, Kigoma. Stefan James, hongera sana. Na Stefan alijibu swali letu kwa kusema uh, kuna umuhimu wa vijana kushiriki katika vikundi vya kilimo, kwani moja inakuza umoja, pili inawapa mikopo na tatu inaongeza kipato. Na tukasema basi Stefan James ndio mshindi wetu kwa wiki hii. Na wewe msikilizaji, unaweza ukawa mshindi wa wiki ijayo, na ni rahisi sana, unajibu swali letu la wiki, na swali letu la wiki hii basi linasema kwa nini vijana hawana mwamko wa kujiunga na vikundi? kwa nini vijana hawana mwamko wa kujiunga na vikundi? Na kujibu andika neno radio, acha nafasi, tujibu swali letu, kisha tuma kwenda kwenye namba 07530003 001. Unasikiliza Fema Radio Show, mishemishe za shamba. Msikilizaji wa Fema Radio Show, baada ya kumsikiliza Jipange, lakini pia jembe jembeni wetu wa leo, taimi hii hapa ni kwenda kumsikiliza mishemishe za shamba, sehemu ambayo unapata nafasi ya kusikiliza visa au mikasa ambayo inawakuta wakulima kwenye shughuli zao za kilimo nchini Tanzania. Twende tukamsikia ni kijana gani ambaye anashea na sisi historia yake leo ndani ya mishemishe za shamba. 这样吧。 mishemishe za shamba. Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, ni kushukuru sana msikilizaji wa Fema Radio Show kwa kujiunga nami kwa takriban dakika 30. Tumekuwa tukizungumza masuala tofauti tofauti kuhusiana na vijana na kilimo, lakini tukijikita kwenye namna gani basi vijana wanaweza wakaanzisha kikundi chao cha kilimo. Tumekuwa na mambo mengi sana, tumemsikiliza Jipange, lakini pia tulikuwa na sauti za wananchi kutoka mitaa tofauti tofauti ya Moshi wakishirikiana na sisi maoni yao. Bila kusahau, tumesikia mambo mengi sana kutoka kwa mtaalamu wetu wa leo Jembe Jembeni pamoja na mishe mishe za shamba. Naweza nikasema mimi binafsi nimeridhika na nimependa sana kipindi cha leo. Wewe pia unaweza kutuma maoni yako kaniambia unakionaje kipindi cha leo au vipi? ya niwashukuru sana Femina ambao wanaendesha gurudumu hili la Fema Radio Show kwa kushirikiana na Best Dialogue Ansaf pamoja na ACT. Ndani ya studio ulikuwa nami Rebecca Giumi. Mpaka wiki ijayo, kwa heri.